Мікалай крываносы сядзеў на прызьбе і паплёўваў сабе пад ногі. Глядзеў на раскалочаную калесьмі гразь, дрэнна ўшытыя ў плечы рукавы рудой жакеткі яго, Неміласэрна адтапырваліся каля плячэй усёю тоўсцю самаробнага сукна. Ядлаўцовым пугаўём ён пахвостваў па зямлі каля ног сваіх. Левае вока яго, як і звычайна было, прыплюшчана. Пад нагамі яго цвёрда і прасохлая была зямля, з-пад разломанага тратуара ў два полкі вылазілі пакалечаныя калівы шчуплай травы. У канцы вуліцы бялела голае поле, ясныя адценні вечэрняга сонца хмарнага, кагадзе вызваленага з-пад хмар клаліся на яго радасную прастору вясёлым хараством. Ад вячорак рабіўся ясным і холодным, Мікалай пачаў наспеўваць сабе под нос нешта без слоў ціхае і доўгае. Па вуліцы ішоў рыжы коня, нізенькі рухавы, ішоў няроўнай чухаў шыю пад гаматным каўняром палатнянага фрэнча. Мікалай, а мікалай, Чаго ты? Ты не бачыў рыжага пеўня? Не, не бачыў. Ой, дзе ён дзеўся чэрт яго ведае. Пашукай, Хоня пайшоў далей, Праз хат чатыры прыпыніўся каля студні, пачаў піць ваду з вядра, шырока растапырыўшы боты, запэцканыя ў гліну. На вуліцу выткнуўся алесь без шапкі ў сініх портках. Нашто ты Хоня так много воды п'еш? Нездароўя. Што ж табе? Я не ведаю, Дык гэта ад хваробы табе вады хочацца. Я два гуркі з соллю з'еў. То калі ты хворы, дык скажы жонцы, каб табе курыцу зарезала. Я курыцы не жадён. Ты думаешь, я жадён курыцы. Ха <laughs> -ха. Я цяпер дзякуй Богу зарабляю. Добра, что конь покинул кульгать. Зараз зноў пачне, калі будзеш такія вазы велізарныя класці. Ад, не пачне, чорт яго не возьме. Хоня пайшоў далей Миколай, моцна плюнуўшы пад ногі сабе, падаў голас: « Каб ён так жыў, як у яго гэты конь доўга выбудзе, Ён яго, як бачыш, згаблюем балагольское сэрца каменное, Ён да коня літасці не мае. Мікалай дастаў з кішэні пачак махоркі, пачаў круціць папяросу. Крывы нос яго чырванеў, вока, і ён больш яшчэ прыжмурыў. Чаму ты алесь так рана сёння каня прывёў? хіба ехаць куды сабраўся у сельсавет трэба ісці чаго каморніка гэтага гадзіць будзем это ўжо цяпер от якраз цяпер і добра да снегу каб скончыць Наймеце мяне тычки ставіць. Я затанна згаджуся. Грошай няма. Няхай усякі сваю чаргу адбудзе. Алесь падышоў да Миколая. Миколай думаў, ці так маўчаў. З-за вулка ехалі конна хлопцы і мужчыны. Белабароды Павал ехаў паперадзе, наводшыбе ад усіх, конь яго меў самы шырокі крок. Па самым задзе войдаўся тамаж, з'ехаўшы па вострай спіне свайго каня на бок, каб не замуляцца шчуплы юрка ліпеў на худым кані сваім, падкорчыўшы ногі. Хлопцы густою сцяною ехалі на конях, голас аднаго з хлопцаў быў вясёлы і жартаўлівы. Чаму ты, Миколай, так вока прыжмурваеш? Алесь весело растлумачыў. Ён думае, на гэты брыдкі свет даволі глядзець і адным вокам. На большее ён не заслугоўвае. Прыехалі далей. Юрка неподалёку завярнуў налево ў свой двор, а лезь бавіў жартаўлівы тон. Праўда, Чаму ты, Миколай, вока прыжмурваеш? Кантужаны быў на вайне, Але ж ты на яго бачыш, бачу. І здорово тебе кантузіла, Не. У левую половину твару зямлёю дало. Яны помаўчалі. Мікалай зноў зацягнуў сваю вечную аднатонную мелодыю, пасля сказаў: «Чорт яго ведае, вот так жывеш чалавек. Прывыкаеш, Да чаго? да ўсяго быў там на горадзеншчыне а гэта тут ну і что нічога здаецца тут і радзіўся ты жаніцца не думаеш ліха яго звязацца звяжыся а пасля не развяжася ну ты пэўна калі звязацца для таго каб развязацца то лепш зусім не я кому іншаму вот як табе дык чаму не а гэта дзе я гэтую жонку дзену жаніся кажа каб дурні не звяліся пражыву і так лепш хоць вольны чалавек, куды не глянеш усюды можаш пайсці. Можа, ты нікуды ніколі не пойдзеш, Але табе так здаецца. Душа ў цябе вольная, прасторная. Куды ты пойдзеш? Ты на гэтай прызьбе век праседзіш. Мала што праседшу. Але мне жонка не выйдзе і не скажа, даволі табе сядзець. Ідзі рабі, што, або спаць кладзіся. Зноў жа. Яно не страшна, што жонка скажа. Я магу без нічые гэтае каски ўзяць ды пайсці. Але тут уся музыка ў тым, што Отже ніхто мне не скажа. Ну, а як пастарэеш, хто цябе тады дагледзець? Тады тое і будзе. Навошта ламаць галаву пра тое, што некалі будзе? Навошта псаваць сабе сэрца? Што чалавеку трэба? Чалавеку трэба, каб душа была на месцы. От што яму трэба. Калі ў чалавека душа на месцы, тады яму і свет мил. Я лепш пасяджу галодны дзень, Але каб я спакоен быў, І каб ніхто мне не мог слова сказаць прыкрага ну добра А калі ты скажем цяпер па чужых хатах прытульваешся дык гэта значыць ты маеш спакой і волю А что калі мне гаспадар что бурка некалі дык чорт твою матары бяры я табе не прысягаў канешне жыць у цябе з гары ты няхай плюну ды пойду Адна галава не бядна. От як. Можа, мне калі захочацца пабрадзяжыць. Ну ты я ўстаў, адзеў шапку і марш. І ніхто мне слова не скажа. Жыў жа ты некалі там на горадзеншчыне гаспадаром. Тады тое і было, Я при бацьках жыў і рабіў маладым хлопцам быў. А колькі цяпер табе год? А нешта за 35. Ты кажаш, што я туляюся як ветрагон. А от мяне як было кантузіла на пазіцыі. Дык я тады ў першую ж хвіліну і падумаў: « добра, што хоць няма ў мяне нікога, а то сам прападаю, І яшчэ там нехта будзе прападаць жалю, ы можа ад голаду. Самому пакута не страшна. Страшна, калі хто блізкі пакутуе. Это куды страшней. Я гэта сам по сабе памятаю. Як бацькі старыя у бежанстве ўміралі, а я ваяваў, халлера яго ведае за што. Я не то, што хачу, канешне, каб мне хто якую награду даў за тое, што я ваяваў. От на табе, браця, ты ж кроў праліваў. Але тут, крыўда, разумееш? Ты можаш іначай. Сам возьми сабе награду, Бяры кавалак зямлі, прырэжам і пачынай жыць нанова, Ды да ўсё гэта не пра тое. Я не пра сябе гавару. Дык гэта ж усім і так вядома, што з немцам, ваявалі немаведама за што. От так сабе з ласкі на пацеху некаму. А ты якраз гавары пра сябе. Калі ты загаворыш пра сябе, тады, значыць, і пра ўсіх загаворыш. А то ты сам брадзягаю жывеш, а пра іншых клапоцішся. От я ж табе скажу ты з немцам не ваяваў не не дарос быў а варшаву браць хадзіў хадзіў і можаш сказаць усякаму шмендрыку які часам цяпер над табою арудаваць хоча а дзе ж ты трасца тваёй матары тады быў калі мы галодна і босыя порах нюхалі могу у Дык от, ты ёсць гаспадар тут. Сіла твоя. Ты малады і здаровы, Дык табе так і здаецца ўсё. Праўдзіва здаецца, сам будь гаспадаром. А калі няма табе награды, хоць бы скажам за тое, што кроў праліваў, Дык сам зрабі гэтую награду. Вазьмі сабе і яшчэ другому дай. Так гэта ці не? Ну думаеш так ну дык от. А я чалавек скалечаны. Што мне засталося? Глядзець, каб душа была не сапсована жыць. Ты думаешь, калі я тут с табою разам на сходы хаджу і косячы не адстаю от цябе, Дык я ўсё і магу так, як ты. А ці ведаеш ты, як гэта можа стыць душа, калі сам сядзіш, смерцю загаджаных акопах з галавою оглушаную пудам зямлі і ведаць, што ў гэты ж самы час канаюць за тысячи вёр старыя бацька і маці з голаду з вошай выгнаныя з хаты, недагледжаныя валацугі канаюць можа дзе адны сам насаб дзе-небудзь на сметніку або набітай дарозе а сам пасля ўсяго страціўшы здароўе не ведаеш куды падацца каб да маіх годы яшчэ здароўе Дык я табе тут горы варочаў быць Можа, у мяне ад усяго гэтага натура стала іншая, ці як іначай усё стало іншым. Людзі бываюць усякія. Ад чаго яны робяцца ўсякімі? Это тут мы гаварыць не будзем. Вот я цяпер начую у Мацвеем. Дык я тут табе скажу, што каб яго зрабіць іншым, Дык трэба капыл новы. А так нічога не будзе. Так Дык ён табе будзе до конца дзён сваіх так гібець, прападаць, колькі ты яму не памагай колькі ты яму не давай усё як вода ў рэшата як у тхлань калі ў чалавека капыла няма такога які патрэбен от як это я кому хочаш скажу что ж ён з малых дзён ніколі не з'еў па-чалавечы не то что іншае А цяпер дык ён прывык, Яму самому здаецца, што іначай і нельга. Не то, што ён дажывае веку, а, а так жыве. Можа, часам ён што і зрабіў бы, як мае быць, Дык жа не прывык ён. Тут трэба, каб што турхануть яго як мае быць, каб у яго аж душа затраслася. Тады ён табе інакшым зробіцца, на новы капыл яго нацягнуць трэба, Бо за маладу, што б ён не пачынаў рабіць, Дык усё яму руки абцінала. Урэшце ў яго і выходзіць, што дзень пражыў, то і дзякуй Богу. Ай На куры, алесь. Пра капыл. Дык гэта праўда, што на новы капыл трэба яго нацягнуць. Але разам з ім і цябе. Капыць цябе штурхану добра, Дык і ты страціў бы гэтыя свае мудрагельствы. Мікалаевы вочы бліснулі усмешкай. Чалавек жа без мудрагельства нічога не варт. Не то, што не варт ён, але не цікавы ён. А якое табе цікавасці трэба, як якое? Чалавек трэба, каб быў цікавым, каб ён быў сам сабою. А што з яго за карысць, калі ён толькі займаецца тым, што мудрагеліць? О, гэтак як я <laughs> хочаш сказаць ты. А можа, нават гэтак, як і ты. Ну вот узяў бы ты кавалак зямлі, ды жонку, бабу здаровую, что ты б з ёю не справіўся дарма что ты вока прыжмурваешь а ты яшчэ здоровы цягавіты ну то что тады было б Тады ты якраз на той новы капыл нацягнуўся б, пра які ты кагадзе гаварыў. Жыў бы тады, як мае быць, і забыўся падразу на ўсе свае мудраванні. Адразу нічога не забудзеш. Ты гэта гаворыш, не маючы практыкі. Няхай сабе не зусім адразу. А хіба я жыву не так, як мае быць? Аднаму здаецца так, а другому, гэтак тут что галава то розум так цяпер мне вальней что то без гэтае волі все роўна далей гэтые прызбы ты з ёю нікуды не рушыш далей яна цябе нікуды не завядзе я вот колькі да цябе не прыглядаюся ты Дык ты ўсё на гэтай прызьбе сядзіш ды плюеш сабе под ногі. Я ж табе гаварыў кагадзе, Не думай ты, што воля толькі ў тым, што чалавек цягаецца па свеце, што паўсвету пройдзе. Ну от я прайшоў быў паўсвету ваюючы. Куды мяне толькі не заганялі. Што дзень то новая сотня вёрст. Але хіба гэта воля была. Седзячы кожны дзень на гэтай прызьбе, можна чуць у сабе самую страшэнную волю. Ён некалькі разоў засаб плюнуў пад ногі сабе, і зноў пачаў курыць. Пачынала цямнець, Рыжы Хоня ішоў назад па вуліцы. Ну што, знайшоў пеўня? Не, прапаў недзе, хадзі сюды, на ну чаго? Хадзі не бойся, як ты думаеш, што? Вот Миколай гаворыць, што ён вельмі вольны цяпер седзячы тут на прызьбе. Што такое волі свет нідзе не бачыў. Вольны, Ха, як у полі ветер, ні головавы, ні хваста. <laughs> Ну так, як у полі ветер. Дзіваківы абодва. Хоня паглядзеў на Миколая з крывою усмешкаю что это за воля, калі ты часам кавалку хлеба жадзён. Як ты ведаеш, што я жадзён. Ну гэта гэтак гаворыцца, ты зарабі, то ты мець будзеш, каб я жыў. А калі ў цябе будзе жонка і дзеці, то ў цябе сям'я будзе. Тады ты будзеш, як трэба, сталы чалавек, а то ты, Миколай, жывеш, Ой, жывеш сабе і старэеш, гады праходзяць, а як пройдуць э, тады не ажэнішся. Што ты мне за свата хочаш быць ці што? Не, Нашто мне быць каму за свата, няхай Бог крые. Коня пайшоў. Алесь яшчэ стоячы тут закурыў папіросу, Мікалай бяздумным вокам сваім глядзеў недзе па той бок вуліцы.